Música disidencia torna después de un, periodo de, de, incidencias y cosas y eh, también en un tema de actualidad, en un tema de cambio pero voy a primero primer presentar-nos. Eh, Socales este de estoy del darrere Hola, buenas días, soy José Vicente aquí al lado del ordenador con Alejandro. Hola, soy Belén. Buenas vesprada. Hola, soy Gonzalo espada. Hola, Prada, soy Gonzalo. No, muchas gracias. La verdad es que... Es que, disculpe, no eh, el tema de hoy es un tema muy triste porque ahí una persona eh, va demandar el, el, la, la... un momento, va a demandar La mort assistida. La mort assistida, l'eutanàsia, i li, li va ser aplicada ell mateix i de vesprada i és un tema que avui tractarem. Eh, estem parlant, com veieu tots i totes, de Noelia Castillo, una xiqueta jove amb una malaltia mental però també una malaltia física i que, ha, que el fet de, de que demanen un dret no és tan el, el que nosaltres volem parar-nos, sinó el, el més el, el que s'ha suscitat al voltant d'aquest cas, d'aquest problema, d'aquest fet tan dolorós. I mm, per introduir, el, per introduir el tema, que pense que és un tema de drets, més que de, més que de qualsevol altra cosa, però jo no sóc especialista, volia mm, llegir dos paràgrafs d'un resum que vaig fer d'una conferència de, Fernando Colina parlant de la reflexió sobre salut mental hoy. Eh, va ser l'any passat en el 2025 y el doctor Colina está en castellano. El doctor Colina plantea en su ponencia ...como la reforma de la ley civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad ha supuesto un toque de atención para los profesionales sanitarios y de otras especialidades dirigidas a estos pacientes, que por su diversidad tienen limitados algunos derechos por sentencia judicial. La psiquiatría siempre ha estado rozando la legalidad y se ha convertido en sus, desde sus comienzos en un medio de transmisión del poder de los estados en los la adaptación legislativa que implementa la Convención de Nueva para las personas con discapacidad supone una limitación de la discrecionalidad que hay en la clínica entre los profesionales en referencia que hay la clínica entre los profesionales en referencia al mismo paciente tipo, es decir, eh, que hay mucha divergencia de opiniones. Se pretende retirar poder al sanitario para que el paciente ejerza sus derechos. No se puede incapacitar a nadie a partir de la aprobación de la ley como máximo a nombrar curatelas, obliga a suspender las tutelas y revisarlas en un plazo de tres años o en un año bajo petición. Los juzgados agobiados por la primera, bueno, y lo que vamos. Eh, lo más específico de la ley es que obliga a un cambio de mentalidad, exige mayor proactividad a los profesionales, cambiando su paradigma desde el ejercicio de poder autoritario hacia el acompañamiento terapéutico. El grado de arbitrariedad en cualquier facultativo es inmenso. La ley debe regular la sumisión de los aspectos curativos al régimen de derechos de las personas. Primero vamos a atender los derechos y luego los cuidados. Esto es una frase textual. Frente a la fabricación de crónicos, la capacidad de asumir riesgos y cometer errores, alentar la posibilidad de que las personas se equivoquen y cometen errores la ley especifica que siempre que se intervenga, lo primero es atender las preferencias, deseos y voluntad de los pacientes, planteando la necesidad de un acuerdo con los usuarios, convertirlos estos en consumidores de fármacos y servicios asistenciales que están todos privatizados. Tienen un marco que es el de la empresa privada pueden hacer lo que quieran menos cuestionar el diagnóstico y el tratamiento farmacológico. Pacientes con más de 20 años de evolución que al pasar por los sistemas de salud lo único que consuelen es un cambio de tratamiento. El profesional vela por su seguridad laboral y no puede empujar al paciente a un empeoramiento total porque pierde su puesto de trabajo. Existe por tanto un conflicto de intereses. Continúa, ¿no? pero ya supuse que por, situar un poco el tema se, eh, se donó cuenta los de que estem en un moment que ara el que mola o el que, el que està per davant és de la voluntat del pacient i els drets que tenen com a persones. I ho obrim el debat. Endavant, eh, Gonzalo, Ramon, Abel... A veure, és, és que a mi em fa molta gràcia això de que estiguen els drets de la persona per davant em sembla que no, no és veritat. Sí que se va anul·lar el tema de les tuteles per passar a curateles, i, i em sembla que a l'hora de la realitat és el mateix, una curatela que una tutela. I eh, dit això, les persones curatelades arriben a, a tindre la, la mateixa manca de drets que les persones tutelades, vist el que, <laughs> eh, basada en, en el que està passant i en el que estic veient, no? en primera persona estoy leyendo en primera persona como madre de una persona que teòricament està curatelada. Eh, li han tret tots els drets, no té cap ni un. No pot decidir la medicació, no pot decidir on ha de viure, no pot decidir la, res sobre la seva vida, no pot ni signar una, una denúncia. Val? Això és la llei que fa prevaldre els drets de la persona que me diguen quina llei exigia que no s'acompleix perquè fa al tema de, de, la, de prevaldre l'acompanyament terapèutic no? i jo ara mateix en el cas d'esta xiqueta Noelia Castillo una jove que, que perquè sembla va estar tutelada per la Direcció General de Prevenció de, i Protecció de la Infància i l'Adolescència a Catalunya no sé quants anys va estar en aquesta institució, però quan va sortir sembla ser que va sortir sense cap acompanyament no, és, no ho sé no ho sé i si ho sap algú que ho diga però aquesta persona surt d'aquesta institució i, i si se suposa que en sortir d'una institució pel que jo he llegit de manera voluntària hauria d'haver tingut un acompanyament per, que fa acompanyament terapèutic, no? El, el, el estar un poc eh, per una persona que tenia problemes, no? Problemes d'ansietat, de depressió, tenia alguns diuen que tenia un toc, altres que tenia un trastorn de personalitat, el cas és que tenia problemes... Eh, que sembla de per informacions del país que han cedit a l'historial clínic, tenia diagnosticat un toc i un trastorn límit de la personalitat, a més, a més d'una tetrapletxa incurable. Sí, la tetraplegia va ser la conseqüència... Gent, gent que que cita el, el, el país. El, segons el país que, han, que han vist el historial clínic. Sí, el, el que jo estic dient és que ella surt d'aquesta de, institució després de, dels anys que fora i, llavors té una... no sabem si va tenir un acompanyament terapèutic o no, sembla que no el cas és que té una primera violació per part de la seva parella una parella que, te, que la que tenia relació 4 anys. Després té una segona violació de dos, de dos xics en una discoteca i la tercera, que ja és per tres individus, hola, per tres individus, i aquesta tercera violació en grup és la que li provoca a ella el voler suïcidar-se. I és quan se llança per, la, per un cinquè pis i queda paraplègica Eh, eh, una, una paraplegia total, ¿no? Paraplegia total. El, la primera qüestió que jo volia dir eh, era, en primer lloc, una persona que ha estat institucionalitzada se'n va de la institució i no té un acompanyament, això, la primera qüestió que planteja, que si és així, no hauria de ser així. Val? és una responsabilitat de les persones que diuen que pot fer vida normal i no l'acompanyen en el procés de normalitzar la seva vida. La segona qüestió és eh, <clears throat> aquesta persona sembla que, que decideix acabar la seva vida i eh, queda paraplègica. Han hagut moltes informacions per part de la ultradeta, per part de molta gent, <clears throat> dient que aquesta violació havia estat deguda a uns menes. Ella desmentix això. Diu que havien sigut tres o quatre xavals en una discoteca. El que, el que li produeix, el que ella vol, és acabar en el patiment físic i psíquic de la seva situació de la, de la paraplegia que té perquè té incontinència, té, té, necessita de, eh, dependència de tipus físic contínuament, la lesió medular que té, etc etc. Tot això és irreversible. Hi ha una, una història mèdica que diu que la seva situació no és recuperable, és irreversible, a la qual cosa ella no vol viure així. L'eutanàsia se la concedeix per la seva situació clínica, no per la seva situació mental. A ningú se li ha concedit una eutanàsia per una depressió i se li ha concedit perquè, la, perquè físicament no, és, e, és un dolor terrible i, i, i, i han decidit que sí que se la concedien. Ana. Un moment, un moment. Ja està. Però en la llei està estipulat que per un eh, mala, per una malaltia psíquica també està estipulat que pot tindre una eutanàsia. Eh, una, una eutanàsia. Gonzalo. És que he de fer una precisió perquè això és complicat. El que no es pot demanar una eutanàsia a Espanya només, entre cometes, per una causa psíquica. Pot haver, un, eh, com en aquest cas, eh, una, eh, l'intent de suïcidi, eh, després una tetraplegia i no és incompatible, no és incompatible després de la malaltia física, després de, de la qüestió física, que n'hi hagi un patiment psíquic que justifiqui també l'eutanàsia. Però compte, no com a eh, l'element eh, primari de malaltia, de trastorn que té la persona, i que li causa el patiment. El patiment pot ser psíquic, però la causa ha de ser física, física o física en algun grau. Això és el que diu la sentència del Tribunal Constitucional i és per això pel que aquesta eh, dona li han, eh, li han concedit eh, l'eutanàsia. La, la, la, la, és, és, és, és el motiu, que sí, n'hi havia un patiment psíquic pero ni había una causa física de ese patiment psíquico. Y yo a mí me sembra que aquí, así el problema que, que es és que pero entonces queda porque has contratado antes el tema de las repetidas violaciones, además mí dir eh, eh, a mí el que me queda dubte es eh, queda el a todos, es sí, que, es que no es verdad que haya sido un la de y és el que en todos però la sensación que nos queda es que el que ha pasado és que les institucions, la societat i tots hem deixat que una panda de violadors, anem a dir-ho clarament, eh, anem a dir-ho clarament, eh, que eren que estaven a, tot, a, tot, a totes bandes, a, tot, a totes les, tota la seva vida, no, no sé, miro clarament, ha sigut tota la seva vida, aquesta noia l'han violat a tota la seva vida. I, i que la sensació que queda és que en aquest país tothom està fent tot tipus de, de, de clarament de barbaritats i després et donen quan, de, quan tu els tens i ja el parlo per la meva experiència quan és víctima de, de delictes greus el que et diuen és no, ja, tu, tu ja dones por perquè tu ja és un, ja tens un trastorn mental a ti ja no anem a donar treball a ti només un tractament que, no que tractament cada 3 mesos, quina inclusió social és esa? un tractament cada 3 mesos de polimedicació per tota la vida i ja està, ja m'estic parlant massa és que és la veritat Eh, ara, parlava una diputada, no vaig a dir de què partit perquè això dona igual, quin, quin missatge manem amb aquesta eutanàsia a les persones amb trastorn mental? Quin missatge el que hem tingut sempre? el que he tingut sempre o per una presó psiquiàtrica, una residència o, o una presó a casa polimedicat o ja està el que ja sabem si s'ha si, si enterat vostè com a diputada d'alguna cosa d'això clar, després ve una altra com aquesta i aquesta que, per, a que posa eh, eh, més monarca que ningú ai, no, i què has votat tu per les persones amb trastorn mental com a diputada? Què has votat per la inclusió social de les persones amb trastorn mental greu? Què has votat per les dones violades? Anem parlar clarament, què has parlat? Perquè anem a dir-ho clarament aquests, moltes, que sembla hi ha molta gent que està lliure sense haver pagat res cap una mínima responsabilitat dels crims que han fet aquesta noia eh? Pero es que no es no es una cuestión de justicia retributiva, sino restaurativa, que no hará habido a aquesta noia ni en cap. Pero, espero respiro, porque también pervore la opinión al voltant de, del tema de que sostener Eh, ah, no, voy a pelear a ver, perdón. No, parla, parla. Sostener online no la igualtat numerosas en procesos judiciales la seva voluntad de asedir a una empresa. i també mm, com els professionals no poden substituir la seva pretensió que hagi assegut per la motivació que tu has expost ara fa un moment, estic completament d'acord però també el fet de que ella no s'ha mm, desdit en dos anys de processos judicials a les més altes instàncies, ha plegat al Suprem, ha plegat a Estrasburg, al Constitucional, i és, hem de respectar a la fi hem de també volies endavant, endavant eh, volia dir que la circumstància que, el, que li va portar a, a fer tot el que a agafar i tirar-se del balcó varen fer totes les violacions que vas tindre i, i que tot això no ha sigut eh, llevat per la societat d'una manera contundent Jo volia dir per, per al·lusió, jo, jo volia dir per al·lusió que, és que el que jo he dit no és, no té cap, cap contradicció amb el dret que té ella a demanar l'eutanàsia i les seues raons. Malgrat, malgrat que estigui malalta mental, malgrat que tingui una malaltia Clar, mental. perquè també, també, si volem que entrem una mica a la llei d'eutanàsia, la llei d'eutanàsia hi ha polèmica, no? Eh, com, tal com està redactada, el tema de quina, com es pot determinar que una persona la seva voluntat de veritat és ferma, que el té clar, que no està manipulada, etc. I és una qüestió diguem-ne que, que amb el tema de l'eutanàsia el problema de salut mental o, o, o el que té a veure la cognició no? el, que, el que siga de naturalesa intel·lectual o mental està el debat de fins a quin punt com a tot però tu de veritat vols, eh, tu tens eh, intel·ligència i raó per a poder i cognició per a fer això clar però això és un tema i després està un altre tema que és ja quan parlem quan parlem de anem a dir-ho clarament i en matèria de salut mental si alguna vegada es, es, es reforma la llei i es posa clarament que hi ha eutanàsia només per, entre cometes per causa psiquiàtrica no és doncs només que hi ha un patiment és que no hi ha un tractament i anem al fons de l'assumpte la, clar, és que el que nosaltres sospitem amb aquesta noia i el que les persones amb, amb un problema de salut mental hacia aquesta taula hem viscut és que si no te'l pagues no tens més tractament que una polimedicació cada 3 mesos, cada, mes, eh, cada, cada 6 mesos, una cosa semblant. I punt. I punt. I és el, el fons del problema. Que algun dia arriba gent com aquesta diputada i diu, ai, quin missatge estem manant? Sí, clar, perquè has votat. a la ley de presupuestos, en cuanto a mesures, ¿tú que has votado como diputada? En cuanto a inclusió social de las personas amb, amb patiment A ver, perdona, que te, no sí, en palabras Sí, res. es? que o sea, un remanente anterior que la, película Mar Adentro, San Pedro de en ¿no? O San Pedro. Sí. y va a la l'eutanàsia perquè va tindre un accident tirant-se de, des d'un... Te demane que, que mires el micro, ah, és que si no... És sí, que... Sí. No, ell va tirar d'un d'un penyasco i tan mala sort que es va trencar la columna i va quedar tot tetraplàgic per tota la vida i he va un llibre que crec que es deia Cartes des de l'infierno i, clar, ell, ell relatava ell com estava ell, que estava que no solo escrivia en el cap, escrivia en una llapicera, en la boca. Això ha de ser dur. Jo no, no sé si el que faria si estaria en una situació així. Igual que la xicona aquesta, tres violacions o més, també és molt, un cop molt fort per la seva psique. Jo estic d'acord amb Gonzalo, primer de todo que es un fracaso de la sociedad, de, de la sociedad institucional como de la sociedad, con de, la sociedad médica que no acompaña ese proceso, que es un fracaso total en, cualquier aspecto de, que se mire. también es un fracaso porque es una familia. Eh, precaria, o sea, no, es una familia bienestar es una familia de, de, claramente di, en plan y claro e, es el que está Gonzalo, es que esa familia no te accesa a mateix eh, recursos que tienen otras familias, que tienen otras pacientes que te, es el que estaba en Fernando Colina, eh, el único acceso que tens es una polifarmacia de per vida el único que, que es el que te la cambian un poco poco de allá y no tens més, més, més, més drets que ixos eh, després el que volia lo que, si voleu Xelo, Neftalí tu, has, tu vols afegir alguna cosa? és que volia passar el tema de com, el, com els mitjans han tractat el tema perquè clar, això també és el que jo estava plantejant al principi que a la fe, a la fe el, el procés judicial és definir una qüestió Cuando se había quedado clarita el que decía Gonzalo que, que era intratable, que no tenia curació, que era patir i patir i patir i que no, i que no se podia fer res, el debat en, en, en, seu, judicial era si tenia capacitat per la seva malaltia mental per demanar el que estava demanant, perquè el pare deia que la seva malaltia mental li impedia prendre aquesta decisió. Llavors, eh, mm, quin tractament se li ha donat per part dels mitjans de comunicació a tot este tema? Perquè ha sigut un seguiment, primer, des de l'aspecte jurídic als, als, als diaris, però ja després, a última hora, ha pres un, un caire completament tèrbol, com el de les xiquetes d'Alcàcer, com casos i persones que han faltat que s'ha tractat molt malament i s'ha convertit en una fira, malgrat que se diga. Ja. No sé si vols dir alguna cosa, Neftali, però eh, vos demani que, que s'apropeu els micros i parleu ahí perquè està, està la cosa un poc... Eh, és, no ha pogut escoltar res més que les notícies eh, vagament dels mitjans de comunicació i no, no ha pogut llegir que m'haguera costat eh, molt llegir més sobre això, entonces no puc, de, dels mitjans de comunicació no puc dir la meva opinió. Però, oh, Però malament perquè sempre eh, tracten com, com que no tens raó. Quan tens una malaltia no tens suficient raó. Clar, i, i en aquest cas sí que veig que se respeta el, el desig del paciente, eh, Curioso en un caso en el que en un, en el que es una solución fatal que le conduce a, la desaparición, pero en, en, caso sí que se respetado la, la, de obrar de una persona a malaltia mental Gonzalo, els mitjans eh, de comunicació i, i la capacitat d'obrar. Els mitjans, el tema dels mitjans, estem a la, estarà a la Confederació algunes persones ja diguent al comitè en primera persona que això ha sigut una fira, com has dit, que se li ha donat de, de, de tocar la porta a alguns mitjans de comunicació, ja alguns mitjans de comunicació han vist en això un, una beta como a las mines, a están mines i a que y las están están trobant, cara eh, encara que son datos sanitàries y que no son públiques y que son de la más alta protección de edades están trovando a personas con trastorn mental y que han eh, la eutanasia no me espera entre com, per mental o per trastorno mental y también un trastorno físico, yo no sé cómo el fan así ya no va a hacer acusaciones pero están trovando a la gente que la tienen demandada i estan fent de entrevistes eh, probablement la setmana que ve o que és eh, cap de setmana anirem veient entrevistes a persones eh, en aquesta situació, a més persones i va continuar el, <laughs> va continuar la fira eh, bé, amb, eh, amb això eh, jo he de fer una reflexió i és que no va passar, que jo, que jo tinc coneixement, quan es va fer la primera eutanàsia a Espanya es va a pasar como si fueran unos paparazzis, unos periodistas a la, puerta de, la casa de la primera persona que va a hacer una eutanasia por motivos exclusivamente físicos, No veritat? Per le han fet a una persona una eutanasia que también te a, banda del físico un, trastorno mental? El morbo, ya está. Esa es la historia. Y el que me en eh, porque eso no se una periodista, entero, No eh, completar eh, incidint en el que tu has dit, Àlex. Eh, doncs se, se fet cas. Malgrat que el pare, un o tres anys, que la desautoritzava, deia que ella no tenia el cap per a prendre una decisió com aquesta, eh, jo penso que la lluita d'esta xica ha estat aconseguir que els metges pogueren eh, testimoniar que la seva qualitat de vida en, la, en el que tenia era insufrible, que són uns dolors crònics insuportables que té una que pense que ha privat més el tema físic per a prendre aquesta decisió per als tribunals mèdics que no pas la qüestió de salut mental. Aquí s'han basat en que ella físicament estava molt malament i això ha, ha estat el seu ha estat aquest, perquè si no, no m'ho hagueren concedit. Pel que fa a tot el circ que estàs dient, des del grup de cristians que volen eh, dir que eh, però com, és que has de salvar la vida, has de salvar la vida els altres que és de, és de Vox dient que eren els menys els que l'han violat sí, aquí cada un intenta ficar la seva quadrada per als seus interessos no? i en el rerefons de tot això hi ha una persona que ha estat sola, perquè eh, jo no sé on he llegit que ella sem, eh, ha, ha dit públicament que ella sempre ha estat sola, que s'ha sentit sola i que s'ha sentit sola fins al final de la seva vida. perquè abans de que una persona arribi a tindre un patiment psíquic tan greu, que tenia una depressió major, esta xica, perquè no se l'ha ajudat, perquè estem en una societat i més a nivell mèdic que no, pues, no, no actua posant recursos prevenint i acompanyant actua amb medicaments a posteriori mm-hmm. agreujant quan la gent ja està agreujada quan ja està crònica és una altra dona que s'ha fet malbé i entre això també estan el grup de feministes no? que diuen és que esteu veient que el que passa esteu veient que és real que les dones en aquesta societat masclista estem patint contínuament agressions sexuals és una realitat, ho veieu o sigui, així tots estan dient la seva val? és molt lamentable que ha de passar això per adonar-se en quina merda de societat vivim no? que un al final ha de prendre una decisió com aquesta de tirar-se d'un pis, d'un cinquè pis perquè vol ja acabar de patir i <coughs> per això que malgrat tot el que se diga la realitat és aquesta, ella se va tirar i se podia haver mort val? ara hauria sigut el final d'ella perquè ell el volia i l'únic que ha fet durant dos anys és voler que això se complirà val? perquè la seva vida està plena de patiment com moltes persones d'aquesta societat uns perquè tenen un patiment psíquic i un diagnòstic i altres perquè tenen una vida de merda en la que han d'estar contínuament batallant per a poder tenir un mínim de qualitat de vida no? i això el que porta una societat molt alta és que la gent un patiment i no, i no vulga viure i el que tu dius Gonzalo <clears throat> què se pot pagar un psicòleg tu vas a la seguretat social i dius això, te donen la pastilla per la depressió o t'envien al psiquiatre però si vols realment un, un, un, una teràpia i vols un acompanyament terapèutic te l'has de pagar i la gent no se pot pagar això per tant, que no se tirem les mans al cap dient que ai, mare meva, mare meva, una xiqueta de 21 anys, com tots els cristians que estan ahí, dale que te pego, eh? i resant perquè no se matara i perquè no la, la mataren, perquè ai, l'han matat, l'han matat. No, perdona, l'ha matat la societat. L'ha matat la societat. <clears throat> l'han matat els violadors, que se'n surten a dos per tres, Ah, continuen havent violacions cada dia jo per això dic que <coughs> perdó, que no puc continuar parlant és que és tanta hipocresia és tan, que, que és que em fa fàstic es fa fàstic aquesta situació o sigui, és que a part de, de, de, la, de la pena no? de, de, de que una persona arribi a aquesta situació és la ràbia de veure una situació tan mediocre, tan injusta, tan de, que... No sé cómo diró estoy muy indignada. No sé, yo me había recordado cuando ver mm, Abel ha dicho la película Maladento, también me acordé de otra película que era sobre la eutanasia, la Million Dollar Baby de Clint Eastwood, y también trata el tema de la eutanasia y trata como que los, los ultra los religiosos, no creo que sean todos igual, pero sobre todo los ultras tratan esto como que no hay que no tiene que morir, pero si la yo creo que la persona tiene que ser la que decida su si hay que ayudarle se le ayuda, pero al final decide la persona lo que ha de hacer. Vamos que se habla mucho y que yo creo que hay mucha gente que no tiene no sé lo que dice la verdad, hay que estar en la piel de la persona esa. Pues sí. Y eh, eh, yo creo que Remi solució i una altra vegada s'aturem un diagnòstic de trastorn límit de la personalitat sense solució, sense acompanyament, sense que no donen cap alternativa terapèutica, se'ls deixa a la, a la de la societat de, de, del, del carrer, perquè tampoc és societat això, eh? Ah, és, és a, a, la llei de la selva se'ls deixa i, i tampoc passa res i, i és una cosa que, que se n'anem trobant Pues, es de de dels BTP de, siempre en totes les manifestaciones pero que es un, es una cosa que es que es es que la, la, la puede, no pot que diagnóstico en general no pot y si se l'anem cada cop sí. i alguna cosa más para a tancar este, este no. es entristir a la familia no les el donar-les el nostre, que no les aplegará porque no son aquí pero que estén ahí y que lamenten Yo he seguido el, problema eh, en la prensa y el que me queda claro es que, que la, segunda decisión y como se me sempre alguna cosa positiva es que perquè ja està, ja està, ja, ja, ja s'han anat, ja no, ja no podem fer res, és que almenys s'ha respectat la seva decisió. La seva decisió. I també bo que, que, que en les altres és moments de la vida d'una persona com cercar treball, tenir parella, eh, de, de, deixar un poc la medicació, eh, des, en, en les altres decisions el, el sistema acompanya, perquè mm, el que estem veient és que el, sarcasmo de que ha respetado la decisión de la paciente porque ha la eutanasia pero es que el dubte de si hubiera demandado otras cosas si lo habían, si lo habían respetado, pero eh, eh terrible Gonzalo, vos tancar tú? es que ya las di tú. muy bien jo a vegades pensé que no será que la psiquiatría, aparte de que la sociedad eh, mira cap a una altra banda o posar solucions, parxes... No serà que la psiquiatria realment no sap com tractar les coses? Perquè el trastorn de personalitat, el que dius tu d'aquesta associació de les BATP, és que els pares estan tots estan, estan, estan tots com dient que no sabem ja per on tirar perquè hi ha una situació real y es un patiment de una persona, un dret existencial tremendo, una satisfacció contínua de la vida, però són transgressors, són, eh, s'enfronten contínuament a, a, a, a, to, a tot, no? és sempre eh, portar la contra, sempre, és molt difícil conviure amb, amb persones amb un trastorn de personalitat, però els psiquiatres, més enllà de donar-los medicació, que estan fent? què estan fent els psiquiatres? Per a tractar un trastorn de la personalitat o un altre, tipus, un altre tipus de trastorn més enllà de donar una medicació que no cura que no cura simplement el que tracta uns símptomes i, i, i te baixa un poquet els, els, els símptomes però no t'estan curant hi ha una impossibilitat real per part de la psiquiatria per a fer front a les, a les persones amb patiment psíquic, especialment a les persones de trastorn de personalitat. A part de que la societat no se posa les piles, no acompanya, no posa recursos adients. I al final passa això perquè segons, segons les persones que t'ho expliquen, és tal el patiment que tenen, és tant el buit que senten, que, que és alliberador, la mort és alliberadora realment. És l'única sortida que troben al final. No, però jo hi vull, vull fer un incís i disculpeu que parle sense haver demanat tu, però ahí estan els recolzaments necessaris, és a dir, si la cicatriga no arriba i la sintomatologia no desapareix, ahí sí que tenim una convenció de les persones amb discapacitat i la llei de discapacitat i el seu desenvolupament que diu clarament que hi ha recolzament necessari. si no hay arriba la medicación han d'arribar unas altas cuestiones y no arriben, y no arriben està. y esos son presupuestos, esos son dineros, esos son trabajadores, claro. esos profesionales. Ana dicho claramente. Y perdón. No, no, es que es lo que ha dicho Gonzalo. Es que fan los psiquiatres de molta medicació. Quin tractament fan? Quin acompanyament fan? Trobar-te ¿comedia de ella ¿me em sola, toda la vida me trobat sola. es que es muy gros Quanta gent està com aquesta, com aquesta xica? Quantes? Jo conec molts, suposo que vosaltres també, que se troben sols, que no, que no tenen acompanyament de vida de ningú, que se senten fracassats, que quanta gent realment la medicació s'està ajudant en la seva existència vital, en el seu dia a dia, en el seu projecte vital? És que estem parlant d'una cosa molt greu que és la vida de les persones la vida de les persones i que això no s'està parlant als mitjans de comunicació clar que no estem clar parlant no. nosaltres ara però els mitjans no, no, habla, no abasten això així el sensacionalisme és el que, lo que priva no? Bé. Clar, pues, eh, que se pregunten per què una persona arriba a aquesta situació, s'ho poden preguntar, no? En 25 anys. En 25 anys o 23, no sé donem, donem, donem el pèsam i, i seguim perquè la vida continua i, i nosaltres volem estar vius i, i, i ho demostrem eh. Escolta'ns ens llancem a les zones d'una mar que a la teua vora vol arribar Se acerca un año más la muestra del libro anarquista de Valencia. Este año será la 24 edición y tendrá lugar del 20 al 26 de abril en varios espacios de Valencia y el fin de semana del 25 y 26 de abril en la Plaza del Carmen, con los puestos de distribuidoras y editoriales. charlas, talleres, presentaciones de libros y fanzines, una ruta histórica, comida vegana y la exposición Caravana a Fronteres de la UE, relat de las políticas migratorias europeas, por los 10 años que cumple Obrim Fronteres Valencia en el Casal de Falles Populares y Combatives, calle Garcilaso número 11. encontrar más información en mostralibreanarquista.wordpress.com, en Calendari CC, la Agenda Libertaria de Valencia, y en nuestra cuenta de Mastodon en el Fediverso, arroba vlc arroba Repetimos, será del 20 al 26 de abril con los puestos de distribuidoras y editoriales el fin de semana del 25 y 26 de abril en la Plaza del Carmen.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 El buen tractament Es el medicamento que volem. Seguimos, radioyentes, aquí en Radio Malva, el programa Radio la disidencia. Bueno, pues después de haber escuchado esta tertulia, ahora vamos con un poquito de rock. Pues nada, el día 17 de abril, viernes, toca el grupo C91 en la Sala República de Valencia, el cual quiero acudir al concierto con un amigo. Y cómo nos os quería hablar sobre ellos. C91 es un grupo de rock de Granada, España, que siguen en activo desde 1982 hasta hoy. Los granadinos tienen nueve discos a sus espaldas, todos en buen estado rockero. Después, desde sus primeros discos han ido evolucionando con su rock. Y qué deciros de C91, que tiene como guitarra a José Ignacio Lapido, la voz a José Antonio García, batería a Tacho González y Antonio Arias al bajo. Y como no ya habréis, ya, ya sabréis, creo que lo dije en otra ocasión, Joe Stramen, el cantante del grupo de Clash, produjo el disco más de 100 bolos, perdón, lobos, <laughs> publicado en el año 1986, el cual tenía 10 canciones, algunas como como cuando pierdo el equilibrio, más de 100 lobos, etcétera. Pero ahora yo quería que escucháramos la canción Espejismo número 7 del disco El baile de la desesperación. Escuchémosla. Gracias, eh, eh Josebi. El del dis, el baile de la desesperación. Y ahora eh, la belleza, también Y spy para la belleza y para la, y un momento de, cultura. Eh, benvingut, Abel. Bon, Gràcies. bona esprada, eh, Bona en Què en, la de la sesión literaria? pues mira, resulta que el pare de Ardana no me dice entrar en internet, tenía problemas, i decidí baixar-me a Rondades Valencianes del Rivalor un cuento i així està el jugador de Petrer això va passar en aquells temps antics que hi havia dimonis ben avillats els quals solien visitar els camps i les viles quan algú, quan algú se'ls encomanava. En el carrer major de Petrer, en una casa noble i gran com un convent, vivia tot sol un fadrinot, d'uns 40 anys, que li diem d'un Pere Mestre. Aquell senyor tenia una bona colla de mis molt inclinats tots a moure tabola, organitzar soparots i passar les nits entre saraus i festes. Don Pere tenia també un altre vici, el de jugar-se els diners i com sol esdevenir a tots els jugadors que hi ha pagat que hi ha hagut en el món, a la llarga perdia les orelles. De primer jugar tots els dividends de les collites Després vengué un mas per jugar-se'l. Per fi es va quedar amb la cara del carrer Major com a única heretat. Ella va ensenyar una vella serventa, Francisqueta, molt fidel, molt, fi, molt fidel, però la Francisqueta morí quan ella es trobava més agoniada de diners. Una nit estava en la mani, ella manint-se un miserable sopar mentre que pensava Ah, si jo, pogués, si jo pogués jugar. Segur que em rescabalaria de tot el que he perdut. Irritat va bramar en la veu alta. Però no tinc un clau, no tinc un clau i no podré jugar ja mai més de la vida. I em posaré a ser dins. I un dia em trobaran en el meu llit er de fam i de misèria. Una idea esgarrifosa va creuar pel seu cervell. Se'n feia ric altra revolta, promete amb forta veu feia ric altra volta, altra volta, prometé en forta veu. Donaria la meva ànima al dimoni. Com a resposta, un troba fer tremolar la casa pairal dels mestres fins als seus mateixos fonaments. I don Pere, esbalaït a la mitja claredat que feia un llum d'oli, va extingir a la punta del corredor un cavaller, alt, ben aviat, de refinat aspecte. M'heu cridat, don Pere? va dir inclinant-se una lleugera reverència. Sí, sí, us he cridat, va respondre la breu tosseré, i pensar de seguida. Estic en presència del dimoni, cosa que l'alegrà. Passeu, si us plau, pregar, pregar polidament. I va, men va menar el misteri del personatge al seu escritori. Encara que ja us ho deu, deu suposar, us haig, us haig de dir que jo sóc el dimoni i que en diuen capalenc. El fi es presentà a la visita. Don Pere digué que se n'agrava molt, i era la veritat. He sentit dir que voleu ser ric. Sí, no, no hi aneu gens enganyat. Podeu, podeu dir-me, vos dimoni muntanyenc, com puc tornar a ser ric? Un haig d'advertir que estic dispost a tot. Mireu de seguir cavaller, informar cap a l'enc us convé per no moure una dienda en el poble. De per De... Perdoneu. Mireu distingir cavaller, fumar cap a l'enc. Us convé per no moure una dienda en el poble, de petrer tornar a jugar. Sí, tornar al joc, però jo us, us hi duc diners i ara guanyareu sense parar. Capalenc, el fill hagué de davall la capa una bossa de monedes d'or de les que s'estilaven en aquella època i la deixem damunt de la taula d'escritori. I això com, no, com ho doneu? I això com ho doneu? Capalent somrigué i retirà el serrei de cabells que li queia una mica damunt del front i llavors se li van veure les puntes de les banyes. Es dugué una mà al cor per traure's i davall del vestit un pergamí, finament enrotllat. Teniu don Pere i llegiu. Sí que ho heu preparat en pocs segons, observa el cavaller. No, és que ja tenim ja redactats dos o tres models. No m'ha calgut més que posar-hi el vostre honorable nom. Don Pere va llegir el pergamí que contenia les clàusules habituals. Ell es faria càrrec de la bossa de monedes que el faria ric i la barata això significava el document i es competia a donar l'ànima al dimoni. A partir del terme de 10 anys, us sembla prou 10 anys? Preguntar cap a l'enc. Bé, teniu temps de ser feliç. Us podeu casar amb una xica hereva. Podreu tenir fills i assegurar, i assegurar la d'IB. Avertir don Pere. Però us vull, però us vull posar una petita condició. Us la donaré tot voluntari a partir dels 10 anys, comptats des d'avui, però no podré venir per ella més que els, els, els per ella més que quan no n'hi haurà garrofes en els garrofers. I quin capritxo, somriu el diablo. Venís de Terratinent, bon collidor de garrofes. No hi tinc res a posar, trobar el dimoni, i ho consignar com volia d'un don Pere en el curiós per a mi Després tots dos signaren el contracte. En aquell moment, amb una flamareta de sofre discreta i curta com les seves banyes, el diable va desaparèixer. Llavors, don Pere calculà que devia ser la mitjanit, l'hora de la partida, a car don Antoni, el del Pla, de dalt. Es vestí com corresponia i pot despejar de responien de darrere la porta de la mansió. Quin truca? Sóc don Pere, Grinyola, el forrellat, l'orellaren un clau. Despenjaren una cadena i badaren la porta just per deixar-lo passar. A l'arribar al salonet, on era la partida, don Pere saludar a tothom. Quant de temps sense tenir l'honor? Va fer el més jove de tots, un baronet. Penseu de jugar, va dir don Antoni, i això vinc, respongué don Pere després de que hagués donat la capa al criat. Quan tragué la bossa, la va mig obrir i feia lluir un engrapà de monedes d'or. Tots se feien creus. Començaven la partida i xiren les quatre cartes. A la sota, feu don pede. I va posar dos, deu, deu monedes com deu sols. I va sentir la sota. Ell recordava que aquella, ca, aquella canconeta de xic. Sota man s'empina la bota i no en deixa ni gota. Seguir la partida i va sortir un set. Don Pere, mentre que hi posava 10 monedes més, pensava la cançó d'infant, set, set aire, set seràs. Continuarà el pròxim programa de, de Ràdio Malva. Que gran Enric Valor i que gran Abel. I és, és, és graciós, és graciós. I, en, i Enric Valor eh, està reconegut com un gran comptador de contes. Gràcies. Sí, sí, sí, és, és, és, és el, el llenguatge, les paraules que tria, tot Exacte, és, és preciós sí. d'escoltar i, sí. i damunt de tot has cantat la cançoneta i, sí. i has fet eh, la, la, la posta en escena que avui és el Dia Mundial del Teatre avui sí, el 27 de, de, de març el Dia Mundial del Teatre i, sí, i, i Abel se s'ha presentat la seva, la seva posta, posada en escena moltes gràcies, la lectura dramatitzada eh, un conte i ja tanquem, tanquem perquè avui fem, fem un programa més curtet si voleu dir alguna cosa eh, Remei, està José per ací perquè ha vingut ja quan el programa estava començant i no s'ha no saludat al principi Gonzalo, si voleu alguna notícia de, eh, molt bé doncs eh, tenim un... sí, Remei solament era que vaig trobar l'altre dia una pel·lícula Radio Televisió Play ah? que es diu La sombra del pasado eh, parla de l'eutanàsia però parla de l'eutanàsia que va ser aprovada per durant uns, un temps abans per els, eh, els, els fascistes de, del Führer en Alemanya ah. va ser aprovada una eutanàsia en relació a les persones que patien una, una malaltia sí, Sí eh, surt... Que d'ahir prengueren, prengueren empenta per, per fer després el, el genocidi lleu, Eso és. jueu perquè aprengueren de, De, de, de, de prova, sí. Eh, convoquen un comitè de metges i de psiquiatres i primer eh, se veu com a les dones les, les eh, com se diu les infertilitzen les... Infertilitzen, correcte. Sí, no? I després ja les passen, o sigui, és que, és que l'heu de veure. O sigui, la sombra del passat La sombra del, se diu la sombra del passat En principi tu no t'imagines que va ser... És un tema que hem de, que hem d'alguna vegada, si, si, si vinguera algun historiador així, reprende de com els jueus el primer, la primera gran malifeta que fan és, això. és eh, acabar amb els malalts mentals i intel·lectuals i fan una eugenèsia que és que ellos dirían eutanasia, pero que ofrecen una eugenesia social y, y una netecha, una netecha social. Étnica, exacto. Étnica, no. después, ¿Qué pues Que, esperáis es una, una ley que, com són molts en el món, anem a acabar en els que... En els dèbils. En els dèbils, en els, en els que estan malalts. No, però jo vaig una pel·lícula que parlava, un documental que parlava d'aquesta pel·lícula i era més interessant si és la mateixa, perquè li donaven la, la, la, la torna, li donaven la volta. Què passa? Que ells es plantejaven que no prendre mesures ara eh, matant o esterilitzant a les persones amb discapacitat provocava que després les, a las personas les venía a la vida, a la de la vida, no? a gente muy valiosa, a gente que hacía la segunda vida normal, les venía una malaltia repentina y eso acababa en la segunda vida y que era un b para la humanidad y para cada persona fer esfuerzo de estar esterilizado o morir para que las propias generaciones no agreguen de pasar eso y a eso es el misache era un misache de responsabilitat social, de comunitat era, li donaven la, la volta a mi com li donaven la volta és tremenda. Tenebrós. És tremenda. Com sí. tot el que estem veient, sí. com molt del que estem veient avui en dia, però, en directe i en sí. viu perquè això és un altre tema es, sí. són escenes que has d'estar preparat per a veure-les eh? perquè sobretot al principi remei al micro perquè... sobretot al principi mm és, és, és que t'esgarrifa, t'esgarrifa veure aquestes imatges, no? Però té molt més a dir esta, esta pel·lícula, té molt més a dir sobre, la, sobre el diferent, no? però no en el sentit negatiu, sinó tot el contrari. No? I, jo vos, vos la recomano als que vosaltres, els que ens estan escoltant, perquè per entendre molt bé a les persones amb patiment psíquic. No? Moltes gràcies per la proposta. És una proposta pràctica i ve molt bé. I més ara, no?, que se parla d'eutanàsia, que, que se sàpiga que l'eutanàsia va ser aprovada eh, pels nazis. Eh, pels nazis, correcte. Em, acabaré no en música Pero la música me intenció Y que, mejor que, que que, que Vi. Bueno, pues después de esta charla quería que escucháramos una canción antibélica, es de Jorge Martínez, el cantante de Los Ilegales, pero esta vez colabora con Bumburi. Bueno, y que después de todo lo que está pasando en el mundo, espero que esta canción llegue a todos lados del mundo. Ángeles Terminador. Un moment, perquè és que tenim un poc de... Eh, en seguida sonarà Ángeles sí. Exterminador. És que estem tenint un poc d'acostum... Estem acostumant a... Ara, ara. És esta, no? Sí, sí. Moltes gràcies i fins a la pròxima. Vos m'has tindran informats. Adeu. Gràcies. I ara no estem sols, eh? Així estem des de la ràdio per acompanyar-nos entre que vinguem.